بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة poslanica Al-Qawaidu Al-Arba četiri pravila od autora Muhammeda ibn Abdil Wahhaba rahimahullahu ta'ala zasebna je poslanica. Iako se počesto štampa zajedno sa poslanicom tri temeljna načela Sulu vas Pravila koja autor spominje u ovoj poslanici, četiri pravila govore o spoznaji tevhida i širka. I upravo zbog toga ova poslanica i pored svoje kratkoće od izuzetne važnosti. Jer danas, više nego ikada, ljudi bespravno govore o ove dvije izuzetno značajne stvari o tevhidu i širku. Danas, više nego ikada, ljudi izmišljaju i svojim zabludjelim teorijama pokušavaju opravdati svoje lažne objeđenja, svoje strasti i prohtjeve, koji sve više iz dana u dan gube svojstvo ljudskosti. Na vjerniku je da sve što je vezano za njegovu vjeru, naročito od ubjeđenja vrati Kur'anu i sunnetu i razumijevanju istih dakle Kur'ana i sunneta od strane ispravnih generacija ashaba Allahov poslanika alihi salatu wasalam i onih koji su ih slijedili u dobru tako je ovaj istaknuti učenjak Muhammed ibn Abdil Wahab rahimahullahu ta'ala kao što ćemo imati priliku čuti ništa od pravila spomenutih u ovoj poslanici Al-Qawaidul Arba neće reći od sebe, nego će ih izvesti iz Kur'ana i Sunneta. Pa, dragi moji brate, cijenjena sestro, ukoliko spoznaš i shvatiješ ova pravila, spoznaja Tevhida, zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao knjige i slavu poslanike, bit će ti, inša Allahu Teala, lahka, kao i spoznaja njegove suprotnosti, to jest spoznaja širka. I znaj da je uistinu spoznaja tevhida i širka bitnija za tebe od poznavanja propisa, namaza, zekata i drugih ibadeta i propisa, iako svim propisima trebamo se podučiti, Međutim, tevhid je prva stvar s kojom se mora upoznati svaki onaj koji uđe u islam. Znaj da je tevhid temelj islama, čovjekov namaz, zekat, post, hađ i ostali ibadeti neće biti ispravni ukoliko ne budu temeljeni i izgrađeni na ispravnom, čistom vjerovanju. Tako, prva naredba ljudima spomenuta u Kur'anu po redoslijedu sura jeste upravo naredba na tevhid. Naredba na izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog u ibadetu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 21. ajetu Ja ejuhan nasu ubudu rabbekumu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ljudi obožavajte gospodara svoga koji je stvorio vas i one prije vas da biste se kazne sačuvali. I prva zabrana spomenuta u Kur'anu po redoslijedu sura jeste upravo zabrana širka. Kao što kaže Jalla Jalaluhu u suri Al-Baqara 22. ajetu فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بسم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة كاجي رحمه الله تعالى وإما الله سفى ملسنك ملستيوك molim plemenitog Allaha, gospodara Arša veličanstvenog, da bude tvoj zaštitnik, i na dunjaluku i na ahiretu. I da te učini blagoslovljenim, beričetnim gdje god bio. Da te učini od onih koji kada im se ukažu blagodati, oni su na tim blagodatima zahvalni koji kada budu stavljeni na iskušenje tegobe ne daće oni su strpljivi i koji kada počine grijeh traže oprosta za svoj grijeh doista su ove tri stvari put do sreće i na dunjalku i na ahiretu <clears throat> Dakle, autor Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, otpočeo je ovu poslanicu Al-Qawaidu Al-Arba, nakon besmele, nakon Bismillahirrahmanirrahim, otpočeo je dovom za talibu li ilma, za onoga koji traži šerijetsko znanje, kao što je to adet, običaj autora Muhammeda ibn Abdul Vahaba rahimahullahu ta'ala. On na sličan način odpočinjao bi i druge svoje poslanice. Poput riječi koje nalazimo u poslanici Risali o Usulu Selafe I'lam rahimaka Allah, i'lam arshadaka Allah, znaj Allah ti se smilao znaj Allah te uputio i slično. Pa ovdje na početku poslanice četiri pravila nakon Bismillah autor Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala kaže As'alu Allah al-Karim Rabbel Arshel Adim Plemenitog Allaha molim plemenitog Allaha gospodara Arša veličanstvenog. Ovdje, ovim riječima, autor rahimahullahu ta'ala obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim imenima i njegovim svojstvima približava se Allahu subhanahu wa ta'ala čini tevasul sa Allahom subhanahu wa ta'ala imenima i njegovim svojstvima također priznavajući Allahu subhanahu wa ta'ala rububijet nad aršom gospodarstvo nad aršom, njegov rububijet, da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar arša. Arša koji je najveće Allahov subhanahu wa ta'ala stvorenje i najuzvišenije stvorenje. I Allah subhanahu wa ta'ala opisuje arš u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu sa veličinom, sa mjestom hvale dostojnim sa plemenitošću. Pa kaže u suri Taube, Rabbul Arshil Azim, opisuje s veličinom Azame. Pa kaže u suri Al-Mu'minun, Rabbul Arshil Kerim, gospodar Arša plemenitoš kaže u suri Al-Buruđ Dhul Aršil Međidi po kirajetu ili džarra, po kirajetu Hamze Al-Kesaija gospodar Arša koji se nalazi na mjestu hvali dostanu. Zatim kaže, nakon ovog tevesula Allahu subhanahu wa ta'ala približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala obraćajući se Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim imenima i svojstvima kaže autor rahimahullahu ta'ala en yatawallaka fi dunya wal akhirah da bude tvoj zaštitnik i na dunjalu koji na ahiretu. Da te uzme za svoga prijatelja i na dunjalu koji na ahiretu. Pa onaj čiji Allah subhanahu wa ta'ala bude zaštitnik na dunjalu koji je na ahiretu, takav će biti sačuvan svakog zla dunjalu koji je ahiret. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala ni'mel mevla wa ni'mel nasir. Predivan li je on gospodar i predivan li je on pomagač, kao što kaže u suri Al-Anfaru. Allah subhanahu wa ta'ala je valijul mu'minin, zaštitnik vjernika, kao što kaže u suri Alu Imran. Pa onaj čiji Allah subhanahu wa ta'ala bude zaštitnik, zasigurno je od vjernika, jer je on valijul mu'minin. Jusuf, alaihi salatu wasalam, kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Jusuf, 101. ajetu, Govorio bi, Rabbi kad atejteni min al mulki, وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين غسبدار podario si mi vlast. Podučio si me Stvoritelju nebesa i zemlje, ti si moj zaštitnik na dunjalku i ahiretu. Usmrti me muslimanom, kao musliman, da umrem kao musliman i priključi me dobrim tvojim robom. Pa onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala uzme za svoga štićenika, kome Allah subhanahu wa ta'ala bude zaštitnik na dunjaluku i ahiretu, takvom će život na dunjalku biti olakšan. Allah subhanahu wa ta'ala sačuvat će ga svih briga. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nahnu awliya ukum fil hayati dunja u fil ahire. Mi smo vaši zaštitnici na dunjalku i na ahiretu. Zatim kaže šejh Rahimahullahu ta'ala dalje u svojoj dovi وأن يجعلك مباركا أينما كنت kunt ida te učini blagoslovljenim, beričetnim gdje god bio. Da te učini beričetnim na kojem god mjestu se nalazio. I ovo je jedna od odlika Isa alihi salatu wasalam Kako Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u suri Merdijem 31. ajetu, da je Isa alihi salatu wasalam zahvaljivao se Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj blagodati što ga je učinio beričetnim gdje god bio. Pa kaže وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتِ i učinio me je blagoslovljenim, beričetnim, gdje god da budem. Beričet podrazumijeva ispravnost vjere, podrazumijeva bogobojaznost, podrazumijeva da bude beričetan o svojoj porodici, prema svojoj porodici, prema svojim ahbabima, prijateljima, drugovima, da se od njega ne čuje osim ispravan govor, osim dobre riječi, da se od njega ne doživi osim dobročinstvo, pa takvu osobu ne možete vidjeti da optužuje, napada, vrijeđa, potvara, govori loše, razvratne, proste riječi. Ne, naprotiv, takva osoba koju Allah subhanahu wa ta'ala učini blagoslovljenom, beričetnom, gdje god da se ona nalazila, ona je plemenitog, plemenitog morala. Zatim kaže šejh rahimehullahu ta'ala dalje وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرْ وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرْ وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرْ I Allah plemenitog molim Allaha plemenitog molim da te učini od onih koji, kada im se ukaže neka blagodat, da im se neka blagodat, oni su zahvalni. I kada budu stavljeni na iskušenja, oni su strpljivi u tim iskušenjima. I kada počini grije, oni traže oprosta za svoj grije. Zašto autor Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala uči Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za tebe koji tražiš šarijetsko znanje, ovakvu do. Zbog toga što se čovjek u ovom svome životu na Dunjaluku ne može naći osim između ove tri situacije, ova tri stanja. Može se naći u njemetu, blagodati, može se naći u musibetu, tegobi, teškoći, nedaći, iskušenju i može se naći u grija, zemlju. Nijamet, blagodat podrazumijeva i pokornost. Jeli? Kada kažemo može se naći u grijehu, isto tako može se naći u pokornosti, a pokornost jeste i nijamet, blagodat. Naprotiv nijametul iman, blagodat imana i blagodat pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pokornosti njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam, najveće su blagodati. Pa je na vjerniku muslimanu da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima koje mu se ukažu. I na vjerniku muslimanu jeste da bude strpljiv u iskušenjima, musibetima, nedaćama, tegobama i da se kaje i traži oprosta ukoliko počini grije. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Alu Imran وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ illa Allah. I oni koji kada učine kakvo loše djelo ili se prema sebi ogriješe, sjete se Allaha subhanahu wa ta'ala i zatraže oprosta za svoje grijehe, a da li neko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala oprašta grije? Zasigurno ne. Allah subhanahu wa ta'ala jedini oprašta grije. Allahu poslanik alaihi salatu wa salam rekao je u hadisu koji ga bilje žima muslim od Suhejba i Rumija radi Allahu ta'ala rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wa salam ađeben li emril mu'min čudno li je stanje vjernika inne emrahu kulluhu hayru doista svako njegovo stanje u kojem god se nađe, ono je za njega dobro. Volej se dake illa lil mu'min. A takvo stanje nije osim s vjernikom. Pojašnjava dalje Allahov poslanik alaihi salatu wasalam pa kaže In asabet husarra šakar fe kane hajran Ukoliko ga snađe blagostanje on Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuje na tom blagostanju, na toj blagodati, pa mu to bude dobro. Poveća mu dobro na dobro. Wa in asabethu darra saber, fe kane khairullah. A ukoliko ga snađe tegoba, nedaća, on je strpljiv u toj kušnji, pa to također bude dobro za njega an yaj'alaka mimen idha utiya Da te učini od onih kojima kada se da nekakva blagodat, da zahvaljuju na toj blagodati, da zahvaljuju na toj blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala, da tu blagodat pripisuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne nekom i drugom pored Allaha djelle djelaluhu, da spominju Allaha subhanahu wa ta'ala po toj blagodati, i da ne koriste tu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat osim u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikako u griješenju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa iza ibtulije sabr da te učini od onih koji kada ih pogodi musibet ne da će tegoba musibet da budu strpljivi da se ustegnu svoj jezik od loših riječi <clears throat> lošeg govora da vode računa o svojim postupcima da ne čine ono što im nije dozvoljeno u tim trenucima. وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرْ i da te učini od onih koji kada počinu grijeh, traže oprosta za svoj grijeh. Sve ove stvari naređuje Allah subhanahu wa ta'ala i hvali počinioce ovakvih dijela, koji su zahvalni na blagodatima, koji su strpljivi u iskušenjima i koji kada počine grije, a svi ljudi griješe, kada počinu grije, bivaju najbolji od tih grešnika, kaju se za svoj grije, traže oprosta. Kaže šejh rahimahullahu ta'ala, fa inna haulai thalaf unvanu sa'ade. Doista ove tri stvari razlog su sreće na dunjalu koji je ahiret. Zasigurno. Ejo Allah. Ko bude ispunjavao ove stvari, ovo što mu je propisano u svim situacijama, inša Allahu Teala, takav će biti sretan i na dunjalku i na ahiretu. Takvog će Allah subhanahu wa ta'ala podržati i na dunjalku i na ahiretu. Stoga, brate muslimanu, budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, budi strpljiv u iskušenjima, kaj se Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje prijestupe, za svoje grijehe, vrati se Allahu subhanahu wa ta'ala, vrati se od grijeha ka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zasigurno prelijepa je ova dova šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahimahullahu ta'ala, prema onome koji traži šerijatsko znanje. Zatim, dalje u uvodu kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala i'lam أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Znaj, Allah te uputio na pokornost njemu. znaj da je hanefijet prava vjera Ibrahimova vjera da obožavaš samo Allaha Allaha jedinog iskreno mu ispovjedajući vjeru kao što je rekao uzvišeni u suri Az-Zariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A džine i ljude nisam stvorio osim da mene obožavaju. Kao što vidite i ovdje, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala otpočeo je svoje riječi s dovom. Pa je rekao, i'lam aršeleke Allah. Znaj, saznaj, shvati, nauči, Allah te uputio i tatihi na pokornost njemu. Allah te uputio na pokornost njemu. Allah te uputio na ispravno znanje i na dobra djela. Znaj da je Hanefijet prava vjera Milletu Ibrahim, Ibrahimova vjera, a ona je sadržana njena srž jeste an ta'bud Allaha wahdahu mukhlisan lahuddin. da Allaha obožavaš jedinog samo njega iskreno mu ispovjedajući vjeru odnosno da svojim ibadetom ne tražiš nikoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala da tvoje ispoljavanje vjere tvoja poniznost i skrušenost budu samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Jalla Jalaluhu u suri Az-Zumar Kul inni umirtu an a'bud Allahe muhlisan lahuddin wa umirtu li an akuna awwal muslimin. Reci, doista je meni naređeno da obožavam Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru i naređeno mi je da budem prvi od muslimana. Također kaže na drugom mjestu u suri Zumer قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ Reci, Allaha jedinog obožavam, iskreno mu ispovjedajući svoju vjeru. To je Ibrahimova vjera. To je milletu Ibrahim. To je prava vjera u kojoj se okreće ka Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. okreće se od svih drugih božanstava koje ljudi obožavaju na Dunjaluku ka Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Takvu vjeru Allah subhanahu wa ta'ala propisao je svima nama. Zbog takve vjere obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sve nas Kao što kaže u suri Ad-Dariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنْسَ illa liya'budun. A džine i ljude nisam stvorio osim da mene obožavaju. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u ovom 56. majtu sure Dhariyat pojašnjava razlog stvaranja, mudrost stvaranja thakalin, mudrost stvaranja džina i ljudi. I Allah subhanahu wa ta'ala svim ljudima putem svojih poslanika naredio je da obožavaju samo njega Jalla Jalaluhu. Tako je sve jedan vjerovjesnik obraćao se svome narodu riječima, govorio svome narodu ubudullaha Allahe ma lekum min ilahin gajru. Obožavajte samo Allaha jer doista vi pored njega nemate drugog Boga govorili su svome narodu ubudu Allaha vajtanibu tagut obožavajte samo Allaha i klonite se svih taguta svih koji se mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju zatim šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kaže فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة Ovdje autor Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala upozorava na bitnu stvar. Ukazuje na bitnu stvar. Pa kaže وَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّا عِبَادَةً إِلَّا مَا تَوْحِيدٍ Prije toga kaže, kada si spoznao da te Allah subhanahu wa ta'ala stvorio samo radi ibadeta njemu, onda znaj, fa'alam anna l'ibadete la tusemma ibadeten illa ma tauhid. Onda znaj da se ibadet ne naziva ibadetom, da se ibadet ne smatra ibadetom osim sa telhidom, odnosno s činjenjem tog ibadeta, tog dijela samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dijelo koje se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala smatra se ibadetom, dok onaj koji pored Allaha subhanahu wa ta'ala bude obožavao nekoga drugoga bude dotično djelo upućivao pored Allahu subhanahu wa ta'ala nekom je drugom, taj nije Allahu abd, Allahu rob, taj nije Allahu abd, ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i to njegovo djelo ne smatra se ibadetom, ibadetom se ne smatra osim dijelo koje se čini čisto samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, ovu tvrdnju, ovu činjenicu pojasnio je na primjer. Pa je rekao, kema en sala la tu sema salaten illa me tahare. Kao što se namaz ne naziva namazom ili ne smatra se namazom osim sa abdestom. To jest, da čovjek obavlja namaz, klanja namaz, bez abdesta, bez čistoće, njegov namaz je neispravan. Njegov namaz neće biti ispravan. Isto tako, dijelo koje se bude upućivalo pored Allaha subhanahu wa ta'ala nekome drugom, neće se smatrati ibadetom. Pa ukoliko, kaže šeh dalje, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة pa ukoliko se nađe širka o ibadetu odnosno taj ibadet se bude činio nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala taj ibadet će biti poništen kao što ukoliko čovjek ima abdest pa mu se desi hadeth učini nešto što kvari abdest njegov abdest, abdest će biti pokvaren Pa ukoliko dakle čovjek prilikom obavljanja namaza desi mu se nešto što kvari abdest i njegov namaz će biti pokvaren. Isto tako i badet. Ukoliko se u ibadetu nađe širka, njegov ibadet će biti pokvaren. Ukoliko se u njegovom ibadetu nađe velikog širka, sva njegova dijela, svi njegovi ibadeti bit će poništeni ne samo dotično djelo, dotičan ibadet, već svi ibadeti. Kao što kaže Jalla Jalaluhu u suri Zumer, la in ashrakta la yahbatanna amalak. A kada bi ti počinio širk, tvoja bi djela bila poništena. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. A da su oni učinili širk, to isto bi sve ono što su učinili bilo poništeno. Dakle, ukoliko čovjek počini veliki širk, sva njegova djela bivaju poništena, svi njegovi ibadete. Ukoliko učini mali širk, ukoliko bude se pretvarao u svome ibadetu, bude činio rija, svi njegovi ibadeti, sva njegova djela neće biti poništena, njegovi ibadeti u kojima je bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala koja je činio čisto Allahu subhanahu wa ta'ala takva ibadeti neće biti poništeni zbog ovog pretvaranja već će dakle biti poništeno samo to djelo kaže dalje šejh rahimahullahu ta'ala fa iza arafta anna shirka iza khalata al ibadata afsadaha wa ahbata al amal وصار صاحبه من الخالدين في النار وعرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك Pa kada si shvatio i spoznao da širk, ukoliko se nađe u ibadetu, da će ga poništiti. Da će poništiti njega i ukoliko bude se radilo velikom širku, da će poništiti sva druga djela. I da će počinioc tog velikog širka biti od onih koji će vječno boraviti u vatri. Onda shvataš da je najbitnije za tebe da se upoznaš s ovim, da se upoznaš s velikim širkom, da se upoznaš s njegovom opasnošću. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة moliti je Allaha subhanahu wa ta'ala da te sačuva od ove šebeke, od ove mreže, od ove zasjede u koju upada onaj koji ne poznaje znanje. Dakle, nema znanja o širku. Ovdje je autor Rahimahullahu Tela širk nazvao zasjedom, mrežom, zamkom, Pojasnio je da se radi o širku, pa je rekao لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُخْلِصَكَ مِنْ هَذِهِ شَبَكَ وَهِيَ أَشِرْكُ بِاللَّهِ الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da te sačuva ove zamke, ove zasjede, ove mreže, a ona je širk Allahu subhanahu wa ta'ala o kojem kaže uzvišeni Allah inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Doista Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostiće ono što je manje od toga kome bude htio. Kao što kaže u suri Nisa 48. ajetu. I ovdje, kako kažu islamski učitelji radi se o velikom širku, širkul akbar Da Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti veliki širk, a veliki širk odlikuje se sa tri odlike, tri velike odlike, a to je prva ova koja je spomenuta u ajetu, da neće biti oprošten, se ne oprašta, koliko se čovjek ne pokaje iskreno za njega, da veliki širk obavezuje na vječni boravak u džehennemskoj vatri i da veliki širk biva razlogom brisanja svih dobrih dijela. U prilog ovoj tvrdnji ide ajet iz sure An-Nisa kao što je spomenuto i drugi ajeti kao što je na primjer 72. ajet sure Al-Maide kojim kaže Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al jannah doista onaj koji bude činio širka Allahu subhanahu wa ta'ala Allah će mu zabraniti džennet Također kaže Jalla Jalaluhu Innal ladine keferu min ahlil kitab wal mušrikin fi nari jahanneme halidine fiha ulajke hum šarrul barije. Doista oni koji nisu vjerovali od ahlu kitabija i od mušrika bit će u jahannemskoj vatri vječno će u njoj ostati. I to su najgora stvorenja. Također rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zumer وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ A tebi je objavljeno kao i onima koji su bili prije tebe, ukoliko bi ti počinio širk, doista bi tvoja djela bila poništena i ti, ti bi bio od onih koji će stradati. Rekao je također Jelle Jelalu, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ A da su ono što su oni činili, jeli bilo poništeno. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas sačuva širka svake vrste i javnog i tajnog i velikog i malog. Kaže شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه A to ćeš, jeli, shvatiti, saznati, naučiti poznavanjem četiri pravila koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi. Dakle, opasnost širka, opasnost obaveza udaljavanja od širka, upozorenja na širk. Shvatit ćeš sve to, inša Allah, kroz četiri pravila. A ta četiri pravila, jeli, ili ta četiri pitanja, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je u svojoj knjizi o kojima će inša Allah ta'ala biti govora na našem drugom predavanju. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.